huzuni utaondolewa katika huu ulimwengu na ulimwengu unapoondolewa matatizo yako basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia maisha mazuri na yaumul qiyama mtume akasema yughfaru dhanbuk utasamehewa madhambi yako kwa hivyo tukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa na siku ya jumaa tusisahau kusoma suratul kahf na kukithirisha dua hasa baina ya wakati wa alasiri na magharibi na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie tawfik katika risala hii ya khudha aqidataka chukua aqida yako e, tulitangulia kusema ya kuwa tauhid ndio msingi ya dini yetu aqida sahiha ndio sababu ya kufaulu kwa Muislamu katika dunia yake na akhira yake na siku zote tauhid huunganisha watu ikaleta khairi katika jamii kwani ni jambo gani ambalo kwamba iliwaunganisha iliwaunganisha Bilal na Abu Bakar jambo gani ambalo kwamba iliwaunganisha Salman na Umar na Abdurrahman bin Auf watu ambao walikuwa wanatoka katika makabila mbalimbali nchi mbalimbali tabaka mbalimbali katika jamii lakini kawaunganisha wakawa ni mandugu ni tauhid ni jambo gani ambalo kwamba limekutanisha sisi hapa katika grupu hii ya WhatsApp ambapo hatujuani wengi wetu lakini twajuana ya kuwa sote ni waislamu na sote uislamu na tauhid na aqida na imani ndiyo iliyotuunganisha ndio maana tuko na tuko na common factor ambayo imetuweka pamoja na tuwazungumza na tunashirikiana katika namna moja au nyingine falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd kwa hivyo kinacho eh, tofautisha watu gawanyisha watu ni jambo la shirk na jambo la bid'a ama tauhid na sunna siku zote ni sababu ya watu kuungana na sababu ya watu kuwa na uwiano katika jamii ndio maana Allah akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kule watu kuungana kwa ajili ya Allah kwa kamba ya Allah kitabu cha Allah na sunna ya mtume wa Allah katika akida sahiha ambayo ni akida aliyotuachia mtume ni sababu ya kufaulu Kwa hivyo katika kitabu hiki ndogo ya khudh aqidataka chukua aqida yako kutoka kwa Qur'ani na Sunna baada ya Himdi Sheikh asema rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad Damil Zainu aliyefariki mwaka wa 2010 anasema amma ba'd fahadhihi as'ilatun hammatun fil aqida haya ni maswali muhimu sana katika aqida katika imani ya Muislamu ujibu alaiha nitakuwa nikiyajibu maswali haya مع dhikri الدليل min alqur'ani والحديث pamoja na kutaja dalili kutoka kwa Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano shekha atakapouliza kwa nini Allah ametuumba basi atatoa jawabu na kutoa dalili kutoka kutoka kwa Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam atakapotoa swali kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi atakapotoa jawabu atatuambia jawa, dalili ya jawabu lake kutoka kwa Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo Sheikh asema nitajibu maswali haya muhimu katika akida pamoja na kutaja dalili kutoka kwa Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam liyatma'inna alqari'u ila sihhati aljawabi ili huyu msomaji anayesoma sasa hivi sisi tutakuwa tukisoma kitabu hiki insha Allah anasema ili nyinyi mnaosoma kitabu hiki muweze kuwa na utulivu wa moyo kwa sababu siku zote mslamu anapopewa dalili kutoka kwa Qur'ani na Sunna hata kama ni kinyume na anavoamini yeye au anavojua yeye kinyume na alivofundishwa yeye kinyume na alivokuwa akipractice yeye lakini anapoambiwa Qur'ani na Sunna yasema hivi basi mslamu mwenye aqida ya sahihi mslamu mwenye imani ya kweli kweli basi hato sita isipokuwa kufuata ndio maana ulama wetu wakubwa waliotangulia وكما امام الاربعه امام الشافعي وانزاكي وثلاثه سكو زوتو wanasema اذا صح الحديث فهو مذهبي حديث يوتو تكابوسيحي inakinzana na kauli yangu rusha kauli yangu mbali na ufuate hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana Sheikh asema ya kuwa nitakuwa nikitaja dalili kutoka kwa Qur'ani na Sunna ili huyu msomaji au wasomaji wa aweze kutulia moyoni mwake kwa sababu ya kupata dalili kutoka Qur'an na Sunna na ajue kuwa kweli hilo ndilo jawabu sahihi Sheikh anasema lianna aqidata at-tauhid asasu sa'adati al-insani fi dunya wal-akhirah kwa sababu aqida hii ya tauhid imani hii ya tauhid ya Kiislamu ndio sababu ya Muislamu kupata maisha mema kupata yani furaha na maisha mazuri happiness in this dunya as well as akhirah ni kupitia eh, imani aqida sahihi ya Kiislamu kwa hivyo insha Allahu Taala tuwe pamoja tuweza kufuatilia mazungumzo haya ya Sheikh na maswali muhimu atakayouliza kuhusiana na akida na dalili atakazozitumia na ikiwa mtu atakuwa na swali lolote kwa yale ambayo atakuwa tunayazungumza ikiwa kuna jambo ambalo kwamba hakubaliani nalo itakuwa ni vyema sisi tuweze kujadiliana kwa kwa, kwa urefu lakini ningependekeza hayo iwe in private yani uja katika namba yangu hasa tuweze tuzungumze na hatutakosana biidhnillahi tabaraka tabaraka wa taala mwisho shekha anasema wallaha as'al wallaha as'alu an yanfa'a biha almuslimina wa yaj'alaha khalisatan lillahi taala namuomba Allah subhanahu wa taala awafaye waislamu na maneno haya au maswali haya ambayo itakuwa nayauliza na kuyajibu na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khalisatan liwajhi alkarim namuomba Allah ajalie kuwa atujalie ikhlas kwa hili ambalo kwamba tunalifanya nasi pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas katika hili ambalo tunalifanya na atujalie ni miongoni mwa wale ambao wanajibidisha kuweza kujua e, al-aqida sahiha na kuweza kupata ilmu nafi' ambayo itawafaa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum na shukrani za dhati kwa dada zetu ambao wanaenda mbio kuhakikisha kuwa wenzao wanapata ilmu sahihi ya dini Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila la khairi wa jazakum جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته